Leson 5 Lesson 5 Dialogue Anita and Gaby meet on the road early in the morning Listen O, Anita, ou deyò bonè wi. Poukisa? Wi kòmèm. M pral kay Madan Ogis. Sa k genyen? anyen non. Sa w pral fè lakay li lè sa a? M pral fè yon ti travay pou li. M pral lave rad. A bon! Enben, kouraj, sè m. Mèsi, kòmè m. N a wè. Wi kòmèm M pral kay madan Ogis. Sak genyen? Anyen non. Sa ou pral fè lakay li lè sa? pral fè yon ti travay pou li m pral lave rad. Ah bon! Enben, kouraj! Sèm Mèsi kòmèm Na wè.